Lakini tunawaacha wale wasiotumainia kukutana nasi wakihangaika katika upotovu wao. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما قائما فلما كشفنا عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Na mtu akiguswa na shida hutuomba naye kaegesha ubavu au kakaa au kasimama. Lakini tukimuondoshea shida yake huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumuondoshee shida iliyompata. Ndiyo namna hiyo wamepambiwa warukao mipaka yale waliokuwa wakiyatenda. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipodhulumu na waliwajia mitume wao kwa ishara zilizowazi wazi lakini hawakuwa wenye kuamini ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watu wakosefu thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun kisha tukakufanyeni nyie ndiye wenye kushika mahali pao baada yao katika ardhi ili tuone jinsi mtakavyotenda واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wale wasiotaraji kukutana na sisi usema lete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe sema hainifalii mimi kuibadilisha kwa nitakavyo nafsi yangu mimi sifuati ila ninayofunuliwa kwa wahi. Hakika mimi naogopa nikimuasi Mola wangu mlezi adhabu ya siku iliyokuu. Qul law shaa allah ma talawtuhu alaykum la adrakum bih la أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Sema, Mwenyezi Mungu angelitaka nisingelikusomeeni wala nisingelikujuvieni kwani nalikwisha kaa nanyi umri mzima kabla yake. Basi je, amzingatii? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Basi ni nani aliyedhalim zaidi kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika hawafanikiwi wakosefu. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون Nao badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudu wasiowadhuru wala kuwanufaisha na wanasema hawa ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi Mungu. Sema je, mnamwambia Mwenyezi Mungu asiyoyajua ya katika mbingu wala katika ardhi? subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na hao wanaomshirikisha naye wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Wala watu hawakuwa ila umma mmoja tu kisha wakahitalifiana na lau kuwa si neno lililokwisha tangulia kutokana na Mola wako mlezi hapana shaka hukumu ingelikwisha katwa baina yao katika hayo wanayohitalifiana ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين na wanasema kwa nini hakuteremshiwa ishara kutoka kwa Mola wake mlezi sema mambo ya ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu basi nyinyi ngojeni na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwaitikia watu wanapojiapizia shari kama vile wanavyojihimizia kuitaka kheri, angeliwaangamiza akawateketeza wote, lakini yeye anawachukulia kwa upole basi anaakhirisha kuwateketeza ili kungojea wadhihirishe walionayo kwa mujibu anavyowajulia pate kuonekana wazi uadilifu wake kwa atavyowalipa wanaachwa na ushahidi wa kutosha umesimama dhidi yao nao makusudi wanakengeuka na kuelekea njia ya upotovu na udhalimu na mtu akisidiwa na madhara katika nafsi yake au mali yake au mfano wa hayo, uhisi unyonge wake na kumomba Mola wake mlezi kwa hali yoyote, akiwa kajinyosha au kakakitako au kasimama, amuondolee dhiki zake. Mwenyezi Mungu akishamwitikia na akamuondolea hizo shida zake, humwacha kando Mwenyezi Mungu na akaendelea na maasi yake na akasahau fadhila za Mwenyezi Mungu juu yake kama kwamba hakupatikana na madhara yoyote wala hajapata kumwomba mwondolee. Na mfano wa mtindo huu shetani ndiyo huwazaini makafiri, akawapambia vitendo vyao viovu na uzushi wao mpotovu, wakaona yote hayo ni mazuri. Na sisi tulikwisha ziangamiza kaumu zilizokutangulieni kwa sababu ya kufuru zao walipowajia mitume na ishara zilizo wazi za kusadikisha wito wao wa kuitia imani. Na Mwenyezi Mungu akijua kwa ajili ya kung'ang'ania kwa ukafiri na waasi kuwa haitopatikana imani kwao. Basi enyi makafiri wa Kikureshi, zingatieni kama tulivyoangamiza waliokuwa kabla yenu, kadhalika tutawalipa wakosefu kwa maangamizo. Enyi umma wa Muhammad, tumekujalieni muwe makhalifa wa ardhi, mshike pahala pa waliokutangulieni ili tukujaribuni tudhihirishe mtachokikhiari utiifu wa uasi baada ya mlivyokwisha jua yaliyowapata waliokutangulieni Zilipodhihiri aya yani ishara za Qur'ani kutokana na mtume wetu Muhammad juu ya washirikina walisema makafiri wasiyohofu adhabu ya Mwenyezi Mungu wala hawatarajii thawabu zake tuletee kitabu kinginecho kisichokuwa hii Qur'ani au badilishe yaliyo muhimu yale yasiyotupendeza waambie we mtume hayumkini wala haijuzu mimi kugeuza au kubadilisha kwa nafsi yangu mimi si chochote ila ni mwenye kufuata na mwenye kufikisha kile kinachofunuliwa kwangu kutokana na Mola wangu mlezi mimi naogopa nikienda kinyume na wahi yani ufunuo wa Mola wangu mlezi adhabu ya siku ambayo hatari yake ni kuu na kitisho chake ni kikubwa waambie we mtume Lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa asiniteremshia Qur'ani kutoka kwake wala mimi nisingekufikishieni, asingeliteremsha wala mimi nisingelikusomeni na wala Mwenyezi Mungu asingelikufundisheni. Lakini yeye kateremsha na kanituma mimi kwayo na mimi nimekusomeni kama alivyoniamrisha. Na mimi nilikwisha kaa wakati mrefu kabla ya kupewa utume na mimi sikudai utume wakati huo wala sikukusomeni kitu chochote na nyinyi mmeshuhudia kuwa mimi ni mkweli na mwaminifu lakini umekuja ufunuo na nimeamrishwa ni usome basi hebu yatieni akilini haya mambo na miazingatie na yakutanisheni yaliyopita ya zamani na yaliyopo sasa hapana mtu alijidhulumu nafsi zaidi kuliko anayekufuru na akamzulia uongo Mwenyezi Mungu au akazikanusha ishara za Mwenyezi Mungu alizokuja nazo mtume wake hakika hafuzu kafiri katika vitendo vyake naye amehasiri hasara iliyo wazi kwa ukafiri wake na amemghadhibisha Mwenyezi Mungu. Na hawa washirikina wanamzuilia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika wanaabudu masanamu ya upotovu hayawadhuru wala hayanufaishi. Na wanasema masanamu haya yatatuombea kwa Mwenyezi Mungu siku ya akhera. Ewe mtume, waambie hivyo nyinyi mnamwambia Mwenyezi Mungu kuwa ana washirika ambao hawajui la katika mbingu wala katika ardhi Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na washirika na yote mnayozua kwa kuabudu hao washirika. Watu kwa maumbile yao hawakuwa ila ni umma mmoja tu, kisha tukawapelekea mitume waongoze na waongowe kwa mujibu wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ikawa tabia kibinadamu iliyopelekea kheri na shari ndiyo sababu ya kuwa na nguvu zaidi shari katika baadhi yao. Juu yao hao matamanio na nyendo za shetani zikatawala na kwa hivyo ukakhtalifiana. Na lau kuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikutangulia ya kuwapa muhula makafiri kwa ajili yako, ewe nabii, na kuakhirisha maangamizo yao mpaka siku maalum iliyoahidiwa. Mwenyezi Mungu angeliwapelekea upesi maangamizo na adhabu kwa sababu ya mfarakano waliouingia kama zilivyoingia kaumu zilizokushapita. Na hawa washirikina wanasema hivyo Muhammad hateremshiwi muujiza usiokuwa hii Qur'ani wa kutuyakinishia utume wake. Waambie ewe mtume kuteremshwa ishara ni jambo la ghaibu hapana lijuaye ila Mwenyezi Mungu. Kama Qur'an haikufaini basi ngojeni hukumu ya Mwenyezi Mungu baina yangu na nyinyi katika hayo mnayoyabisha. Na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea.